ntawe jyama inzu y'umubanyi iriko irasha nuko ku Burundi butacigiye butakiri bwonyene ariko nyabona busigaye buhurira mu bihugu bitari bike reka dufatire mu karoro k'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko mukaba muzi yuko nubu abanyagihugu batacitwa umwe wese mu gihugu ciwe ariko bitwa abanyagihugu b'umuryango abo bitwa les citoyens de la kominote bitandukanye n'umurundi kuvuga uri umurundi ariko ugeze ahandi uburu umusitoro umwe n'igihugu w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ariko hagataho ngira muraheruka kubyumva mbere muranabizi yuko muri icyo gihugu cya repubulika ya Demokrasi ya kongo ni byinshi kumbure dukeneye ari nk'umuco n'insiguro zimwe zimwe ari nacyo gituma uno munsi twatewe iteka n'umutumire twaje dushikiye hano kugira atubwire koko ibijyanye na kano karere ka Afrika y'ubuseruko eka n'ahandi kumbure n'ibyo bibazo bimwe bimwe n'uko byotorerwa inyishu n'ibindi n'ibindi uwo nawe si uwundi uko jene umuvuga ni umwigisha umunyepolitike akaba umudiplomate umujeopolitisien n'ibindi n'ibindi ariko byiza reka ah, ndamuhe akanya yidondore wese aba ariko barakurikirana karadiridimba kuri uno mwanya sangwa ikaze mutumire hakizimana deo nk'uko abivuze eh, jewe narabaye umwarimu haraheze imyaka mirongo itanu irenga hanyuma ubwarimu bwashikirije kujya muri politike kuko eh, igihe natangura gukora mu mirongo irindwi na kabiri igihugu cari mu bihe muzi bamwe bamwe bazi ryitwa sirizi nashinze ndi geneve geneve nari mu buhungiro ubwo buhungiro nari bumazemo imyaka baba mirongo itatu ubu naratashe ngaha i bujumbura eh, naragiye no mu bindi bikorwa mu muzi eh, gushika mu kwa gatandatu ku mwaka jewe nari umwe muri bamwe cumi na batatu bagize umugwi severe jewe manda y'iwanje yahagaze eh, mu kwa gatandatu itariki zitandatu ubu rero akazi ka minsi yose kanje uno munsi naho no kwiyita umukukuruke kuko imyaka yo gukukuruka ndayikwije ubwo je numva mengo ndacyafise uburyo bwo guteza imbere ishyirahamwe siridi nibyo ndimo rero uye mugabo nibagiye kubwira ko ni umwanditsi mhm, nanditse ibitabo ubu ni bitanu icya gatanu muheruka kugisoma kuva mu kwa kane ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri citwa la geopolitique de l'Afrique des Grands Lacs à l'heure de vérité reka kumbure euh, duhagare cyane cyane ku byo euh, biri muri iki gitabo ndabona mwaranditse bitari bike muvuga cyane cyane kano karere ka Afrika mm-hmm. Mm-hmm. turimo mbere guhera nuko niba bahita korone d'Afrique za Ethiopia n'ahandi mm-hmm. hamase n'ubwa mbere turatumira muri kino kiganiro ariko oh, igihe mwaraha ah, twari ko tugaruka ku bya Ethiopia igihe ariko haraba ingwano turaba ico bishobora gufata mu gihugu cyacu Burundi ariko reka uno munsi tugaruke kuri iki kibazo cyoho hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyo kuri nanje mwarumvise yuko ubu hariho uhagaririye bijya biganiro wahoze ari umukuru w'igihugu ca Kenya eh, Kenyatta rero ubu aho bigeze intumwa ziguma zitumwa zicanacana ko kugira kino kibazo uh, kumbure gihagarare ariko umuntu ashobora kwibaza mwebwe uh, nk'umudipolomate mwize murananusura ibijyanye n'aka karere uh, kino kibazo cyaho hakujya burya ntigishobora gutuma kumbure iterambere n'umutekano muri kano karere mu bindi bihugu byaba byaje gute ni egisperiyanse wowe warabayemo mu karere cyangwa warabona koko yuko hazogeraho byanka kumbure kano karere kakabamo ingwara jewe nari nabibonye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi icyo gihe mumva ni kera mhm. haraheze imyaka irenga mirongo itatu n'ine icyo gihe jewe urupapuro rugufunze urwo ari rwo nta muprocureur yaba bagucanye ko wazibona gusa baje kugushorera mugabo naramenye yuko bampora kubera bavuga ngo jewe ngo ndumumenyesha makuru nakora muri Ronuvo by'uburundi na bepe mu nyuma bavuga ngo turushika ikinshasa baratwakira neza hanyuma baca baturungika mu bubirigi kuva icyo gihe n'icyo gihe natanguye kubona yuko aka karere kagiye kubamo ingorane mhm. mugabo nanjye sinabona ibyo ari byo ntashe rero mu mirongo icyenda na kata gatatu mu mpera ndade yabahejeje kumwica Eh, ataranarahira ngo abe umukuru w'igihugu bwego ubipfukiye mu nama nshingamateka nari namaze kugira amamisiyo atari make kandi ayo nayagira atana dekire n'imwe yari yabwafate ngo anome narajyanye amakete turi kubona umushyikirangajwi w'icyo gihe yari azwi cyane yuko akerebutse mu byo agateka ka muntu nyangoma icyo gihe yari minisitiri de l'interieur niwe twahora tujyana gutanga amakete nta nyamira atungikanye twaragiye kwa habyarimana twaragiye kwa hasani munyi aho hose mugabo twari ko dutera akamo amakungu turabe ingene yo kwijukira kwiga ikibazo cy'impunzi twaravuga yuko ikibazo cy'impunzi ariyo nzanyi y'akarere ndavuga inzanyi y'amahoro turabona yuko ikibazo cy'impunzi kizotera ingorane imyaka myinshi yamaze hanyuma rero hariho ingorane yari yasuba zose ni uko impunzi zava mu rwanda n'impunzi zava mu burundi hanyuma ubuzima bwabo bukigigwa i Geneve muri ho commissariat des Nations Unies pour les réfugiés muri HCR muri HCR byaragaragara y’ukumengo barashiramo ibintu bya nkunzi aho kuraba eh, ingene bukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga imbabare mm. jewe nari narayonye kubera nabaye Geneve kubera hasi nari nayizi naragiyeyo kenshi cyane hanyuma na jewe nyine nari impunzi narabaye impunzi narabonye impunzi zo muri Tanzania zo mu Rwanda zo muri Congo. byose hari ikigwa byasigiye kivuga yuko umuntu yofasha ibihugu byacu ikibazo cy'impunzi bakakigira hamwe impunzi zo mu Rwanda n'impunzi zo mu Burundi bakabyigiramo ko nizo zari ziteye ingorane gusumba izindi niho huboneka inyishu zirama icyo kintu twarakiganira na perezida ajyamira sanga tubibona kumwe ibyo ntategera arabinsigurira nawe amakuru atari ku byerekeye impunzi ndazimubwira ndamubwira nti “wewe fata iya mbere ubwira amakungu y'uko hakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni riciye muri HCR wogira inama mpuzamakungu yotuma yakurikije amabanga yari yajejwe yakoze ibintu byinshi bitazwi mbere bimwe bimwe nibyo tukigendera kubuye kuko muri kajya kanya gato muri kujya kwezi n'igice yatwaye uburundi yarashoboye kumvisha bagenzi biwe bo muri aka karere yuko iyo nama mpuzamakungu yokwiga ikibazo cy'impunzi ibwirizwa kuba nijya yabaye muri kenya mu bihumbi bibiri na kane amaze imyaka icumi apfuye genda bizi eh, kumbura turi tugaruka kuri iki mm. kibazo eh. gihanze uno muryango wa afurika eh, y'ubuseruko uno munsi nibyo intandaro mm. yogora gutahura cyangwa yogora kumenya ariko ibiriko biraba mm. ejo na ejo mubona koko hari bishobora gushikana uno muryango wa afurika y'ubuseruko cyane cyane ku mahoro neza rwose mu rwego rwo ku kuntu bumva ikibazo ukuntu bacumva kimwe njyewe ndavuze ikintu kinezereza muri iyi minsi mugabo si ibintu byabaye kera ntibyabaye muri iyi minsi muri iyi minsi narabonye yuko ubu batanguye kwirinda kwihenda kuwugwana n'uwundi byari cyo nita muri icyo gitabo igiye guhagarara mugabo warakurikiranye ibyabaye muri kano karere intama rirabandanya izo kuko muri kano karere hariho abantu bemera ikintu kimwe gusa icyo bita mu gifaransa lo rapport de force militaire mm. atabonye yuko rapport de force militaire ihindutse kandi ihindutse bitazomworohera kubandanya ni je ndabona yuko iyo ngwano irashobora e kusubira kuzobandanya mu mm. nyuma mugabo uye ndabona hazoba gahengwe bisigura mm-hmm. iki rero bisigura yuko uhageze ko incabwenge zo muri ibi bihugu ziyumvira zikwita njyewe ndabateye akamu aba incabwenge dufise abigisha muri za kaminuza abandika ibitabo abamenyeshamakuru amakuru mwebwe abamenyesha amakuru mufashe abanyagihugu gutegera ibiriko biraba nka jewe iyo wambajije uti none nkiri mu buni twogirike turaza kuhashika eh. turacari mu ntango nubwo mu kanya duca duha ba telefona eh. turacari mu ntango ariko ariko hagataho eh. hagataho turavye Monsieur Deo Kongo mm. yaremerewe kuja mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ikabiri na hagati mm. ha mukabona umengo dere si kuvuga umengo bya bihugu byose bigize uno muryango byose mm. birafata ko kuri Kongo Mhm. mbere naho twakwiga za angola n'izindi n'izindi mhm. rero ukamengo hariho ikintu dufashe n'umuryango tugufata ko ngo tuyishyire hagati umengo hariho kintu kiguma gisoterwa hagati y'ibihugu abo Buganda u Rwanda Urundi canke Tanzania nta kintu kiriho mugabo kitaboneka n'aya maso ubwo uba kiri muri politike komu ubu biraboneka ubu biraboneka ntarinze kukidudura kidudurira ko kuko n'ibyo narise muri iki gitabo mm. abagisomye bo barabisomye barumvise ibyo ndabivuga ko mm-hmm. ni ubutunzi burenze urugero buri muri kongo mm-hmm. hanyuma ari bigasanga kongo itari yari iteguye bikwiye kugira ngo igwanire imbibe zayo hagaca rero haza abantu bavuga bati reka bijya bintu tujye kwakira tujye kwiha hanyuma rero bagaca barondera ukuntu barementanya imvugo yabo kugira ngo basigure igituma bwiza kujyayo eh, bamwe bavuga bati tugomba kwikingira umutekano wacu abandi nabo bakavuga bati ibyo bintu bidahagaritse bizohava bidukwegerana twebwe ngira ngo nicyo ni ko Burundi bwo kuko Eh, nk'ubu eh, hariho batinya bati iyi ngwano ivuye hariya muri za rucuru ikaba ishaka gushika muri goma nyuma y'aho bafatiye bunagana irashobora gushika i bukavu bimaze mhm. gushika i bukavu ikishyika mu burundi mu burundi naho imaze gushikaho uraza ibikurikira Jewe mugabo ibyo namambwira abantu kuva kera ngitangura kugira ubushakashatsi kuri ico kibazo namamvuga nihaba atari umuntu atagomba akarambaraye muri Afrika yose arakwiye kureka Kongo ikigenga ikaronka amahoro hanyuma mugabo Kongo nayo irakwiye kumenya yuko eh, ariko aho oh, ironka amahoro yabujijwe n'abandi kumbure kuko ndatse muri aka karere ko tayisine nimwe y'inkoho ihari nta indisitiri bimwe byose bivahe eh, nk'umujeopolitisien bivahe kino kibazo cya kongo kubwira kirangire cyorangira gute kuko ah, mu minsi iza kumbura bari kuvuga yuko umuryango wa afurika y'ubuseruko urumva dufate nk'ububaye nka kujya kwa shengeni bakugurura imbibe kizoba ari igihugu kimwe mbega ntubona yuko hari ibyo birandagata bikaza ku murego guteza umutekano muke nta gihugu kimwe tuzoronka hatabanje kuba amahoro mbere n'akanya ko kuvuga yuko uwo kwifunga amaso akihisha amaso akagira nk'utabibona akagira nk'udafise amatwi atumva ukuri ni uwo mvuga ngo iyi kominote esite afurikani turimo mbere uno mwaka igihugu cyacu nicyo kiwuhagarariye mm. ntayo ishobora gushika amahoro atabanje kuza kandi muravuga ikindi ngo ni mwese fratricide eh. ni y'abavukanyi eh. none uno munsi erega biriko birabura kongo igende kurwana nande oya ubu biriko biraboneka kongo itangwe kurwana igwanira imbibe zayo ibwirizwa kugwana n'uwo wese ariko aragwanira ku butaka bwabo bwayo atari mu nzego ziserukira igihugu ni ibintu bisanzwe hanyuma mugabo imbere y'uko uva hasi eh, ugiye kugwana, urashobora gutsinda ntiwashaka mugabo insinzi insinzi ya gisoda ya gisirikare kenshi usanga idakwiye ibwirizwa gutsimbatazwa n'insinzi mu butunzi bya politiki mu kumvikana kw'abanyagihugu nk'ubu njyewe sinzi uhejeje kumbwira mu kanya ati riga twebwe naho muri congo dufise ingorane amajorite y'igiti kinini bose babyumva kumwe bavuga bati uri Kinshasa uri Kasemba Kasumbalesa uri hariya ruguru muri Equateur bumva bati abo muri Kivu baratewe natwe mm. twatewe mm. ariko eh, eh, kumbura imbere yuko minota ishika kuri 3 twugururira imirongo abadukurikirana mm. bari mu bihugu byo hanze Uh, reka turabe kino kibazo mu majambo make um, twarabonye yuko benshi haba bakongomani eka n'abandi bariko bata ikibazo cy'abakongomani ku gihugu cy'u rwanda mm. ariko hagati u rwanda rwo rukavuga ruti ibyo bobo si barimo harabaye mm. guterana amajambo hagati ya bino bihugu bibiri ngira muribuka uh, n'inama ihuza uh, oyefu iheruka kubera hari muri muri tunisiya yuko n'umushikiranganji wa mbere yanse kujya mu ifoto y'umuryango mm. kubera icyo kibazo mm. biboneka yuko kitari kiri ubu kigetse ku rwego rw'ibihugu mm. aho ni mu gihe uburundi aribwo buhagarariye iyo ntuze nayo iyo disikuru irafise aho yavuye yavuye mu kuntu iyi eh, ya kongo eh, iri kwiraba ubu rero hari hasigaye yuko n'ibi bihugu butura bishyigikiye ama amashyirahamwe rutura nyine mhm. arondera ubutare nk'ayakora amatelefone abakora amafize barondera za koruta kobalite diyama inzahabu n'ibindi hari hakwiye umunsi umwe bakababaza ati none mwibwe turazi ko murondera ubutunzi buri ngaha muri aka karere kacu ubutunzi buteye ubwoba ni ukubivuga neza none mugomba kuburonka mubanje guca ku mibyimba imiliyoni miliyoni zibiri zitatu zine nk'uko bimaze kwega mu mirongo icyenda na kane na gatanu na gatandatu aha muri kongo bavuga yuko hariho abantu bapfuye bashobora gushyira ku miliyoni zingahe zitanu zitandatu abakenyezi bafashwe ku nguvu impunzi zahunze ibyasambutse inzu zasambutse n'ibindi ibyo ntibifise umubare rero eh, turakwiye kurondera uburyo ibyo bihugu rutura tukababwira tuko tumaze kumenya yuko umwe wese ashaka kuronka igipande kinini cyangwa akaciganzira wenyine mu butunzi bwa kongo mhm. ku buryo uye birazi yuko abanyaburaya abo twita les batanezererewe no kubona abarusiya n'abashinwa baronka uburyo bwo gushika muri aka karere kandi muri icyo gihe ushobora kuvuga uti bose umengo iyo ntumbero barayisangiye ikitahari ni kiri iwacu Mm-hmm. mbega ni kukibaza badutuma kugwanira iwacu kumarana mm-hmm. nitubibone hanyuma ngo tubabwire tuti oke iyi si namwe muri kuri iyi si turashobora kuraba ingene duparitaje tugabura kuraba ingene duhanahana mugabo banze muze tubiganire ntihabwe umwe wese kuza kwitorera nk'umuhinzi njye narumvise umukuru w'igihugu cyacu avuga ati ntibyumvikane nyine umunyamahanga avuga ngo ndazanye amafaranga ngo agiye kugira exploitation duni konsesiyo nicyo gisigaye rero mm. reka kumbure imbere yuko tuza kuganira n'ibindi murabona akano karere kandi karagize icabwenge haba kongo u rwanda n'ahandi aho benshi bita abari hanze baba diaspora kumbure ni kino kiganiro eh, nibo cyahariwe kugira nabo bagire ico baterera eh, mu kubaka bino bigo byacu ubona koko abo barundi uno mwanya namwe mwabamura mu diplomate mwarabaye cyane hanze bafise ico boza gufasha kumbure bobo oh, bari hariya ah, ariko igihugu co cyasigaye ino baba barundi canke bande bose n'uruhi ruhara rwabo mu kubaka kino gihugu ndakikwaje kubera hariho uwitwa Claude eh, Nimanzoe tongira muhora mumukurikirana kunda mm. kwandika cyane umukongomani ubona yuko mm. Eh, nitugaruke kumure kuvyo akunda kuvuga cyane kwandika ariko ubona yuko atabona kumwe uko igihugu cya Kongo kiriko kiratwagwa no munsi ubwo uruhara rw'abo diaspora haba mu Burundi ikaba mu karere les diaspora de la citoyen east africaine hmm. n'uruhe ruhara rwabo hama imirongo iruguriye kumureba barashobora guca nabone batwakura tugasangira ijambo cyo maje ikibazo cya diaspora ubu kimucoze kuko na narabaye hanze ndazi ingorane diaspora ifise ndazi kandi n'uruhara diaspora ifise mu iterambere ry'igihugu yambaze ndakubwire yuko tudashobora gutera imbere tutari kumwe na diaspora yacu ntidushobora gutera imbere tutarabigene haba ibiganiro hagati y'amareta ya yacu na diaspora kugira ngo bavuge rumwe ku bibazo bijanye n'ibihugu byacu twinjira mu mugambi uvuga yuko diaspora africaine iyo biba byashoboka bagashyira mu ngiro ibimaze kuvugwa mu myaka iheze diaspora yabwizwa kuba la sixième région géopolitique de l'Afrique urazi yuko hariho zitanu hariho Afrika y'epfo hariho Afrika yacu de l'Est hariho Afrika centrale hariho Afrique de l'Ouest hariho na Maghreb le nord de l'Afrique bagaca bavuga bati eh, uburemere n'akamaro diaspora ifise ni icyo ndabyibuka Abdoulaye Wade muri za 2001 mengo niba ntihenze turi muri conference mondiale de Durban contre le racisme byari bimaze kuvugwa yuko diaspora bizwa kuba 6e region géopolitique de l'Afrique icyo urwo rugamba ruracabandanya ntaho rurashika hashemeye mugabo ndazi yuko hariho ababyemera kandi ikindi abishyigikiye mm, kumbura umunsi uruhara rwabo mu rufatira kuki kuko twarabonye bamwe bamwe bagenda bakora ibyo teza imbere kino gihugu ariko nk'uko mwabivuze mwaragendagenze muri afurika e, bayita afurika do west eh. hoho usanga biteye imbere rwose gushyika naho babaha n'ubushyikirangange mubona icyo kibuze cyoboneka gute kugira eh, no muri kano karere cyane cyane diaspora igira ijambo mu iterambere kano muri politike jewe mu rugamba afise rujanye n'aka karere jewe ndavuga nti uharakwiye uko haba nibaza yuko umwanya ugeze yuko abantu bubiganira ntibigire nka kumwe bimwe eh, bita la politiki de l'autriche imwe hishama eh, intuze mm. umutwe nawe umutumba uri hejuru ikibaza ngo ntibayibonye oya ubu hageze yuko nukuri ibibazo byose tubiganira kandi kuganira ibyo bibazo si n'abana bayo bari hanze mm, kubera bahazi gusa ndibuka muri bibiri na gatatu na kane na gatanu muri bibiri na gatatu jewe narabonye amasezerano basinye yuko mu ntunge gato twakirana ari ku murongo alo eh. alo mm. nabugize ninda twakuye muherereye hehe muri ibyo bishyirahamwe mpuzamakungu ibyo bita ama multinational akaba ari nabyo bitanga ibigwanisho n'ibindi bikoresho bikorwa bikoreshwa muri ayo mabi mm-hmm. ati abo bantu ntibigera baboneka ku ku ya ku meza ibiganiro kandi niko bimeze mhm. none ibi biganiro abubaha bacu batwara ya yasira barimwo ijya no hino ngo kubera hari icyo bizo dushikana biko dushikanya ko naho bizoba ari amahoro nyene y'umwanya mutoyi kugira ngo bipange bakubite ku yindi umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu inyuma icyo ni cya mbere nashaka yuko ni umwumva icyo kivuga icyo kintu hmm. yuko umugambi ari woba bashaka gucika kugira ku gace ka kongo kagoma bagahomeke ku rwanda n'ibyo nabyo biramaze kuvugwa na benshi biramaze kumandikwa na benshi nagomba nacyo Oh, agira icyo akidusigurira ko kuri egisperiyanse afise mu bijyanye no gukurikiranira hafi biri ko biraba ubu vuba na kera nawe ibyo ngaho mu karere mm. iyi poroje yoyo ayivuga kwiki mm. ayibona gute mbega ubu finale yo babona izo bazoyishikako cyane ni poroje yapfuye cyane ni poroje yayo byaba nagomba mu by'ukuri agikire nk'umuhinga icyo agishyikirije mhm. hanyuma mu nuko jewe ndafise ndafise icyifuzo mhm. rero ndabaza kugushimira hano ni ku iradiyo ku bikorwa byose umaze gukorera igihugu cyacu mhm. n'ibyo umaze gukorera akarere muri rusange ubu nawe urazi icyifuzo afise ni uko tuzohura amaso mu yandi njyewe nkagukora mu ntoki kabisa uranshimisha mm. iyo nibwo ndakumva ku iradiyo uri kubashikiriza ibijyanye n'akarere analize zawe ni ukuri ni umuziki mu matwi wanjye birangwa neza biranshika ku nyota mm. kandi birumvikana kuri uri umuntu w'umugabo w'ijunja n'ijambo cyangwa kumva ntibishobora gushika ko ku mahoro y'umwanya mutonyi kugera mu nyuma haduka eh, ah, ibindi kumbura mubanze mu ishuri cyo oh, imbere yuko mu ishuri cya kabiri egomeye ku bijyanye n'ibi biganiro je ndabishima mugabo ndavuniye akagohe uwo wese yumva abifise ku mutima yuko atabo bitererana n'abandi b'incabwenge ntibave hasi bajye hamwe bige ibibazo barabe inyungu z'ibihugu byacu aho zihagaze hanyuma bace bafasha abategetsi bacu kubikorera none david ati eh, koko mubona bino biganiro bishobora kuzana amahoro arama muri congo mm. canke ko barega no kwita nk'akantu gatonya gusa hama mu nyuma guhaduka ibindi birenze eh, urabye uko abagwanira ubutegetsi babigenza benshi nibyo bashaka yuko haba agahengo hanyuma basubire bipange uzubona barasubiye kugaruka kuko nk'iyi yadutse muri uyu muri uyu mwaka urazi yuko yari yari yarabaye muri bibiri na cumi na gatatu hanyuma yadiseba abantu barakorana bavuga bati ibyo abantu batagiye bariga kubitegera hariho ibizo izobacika hanyuma ikindi nacyo muri zipfupare muri ibi kenshi gikunda gutera induru n'ababijyamo hariho ababijyamo kugira ngo birongere amahera kugira ngo babikontorore eh, bapfa eh. amahera bita peridiyeri iyo urondera amahoro bwa mbere iyo urondera amahoro ntushobora gupfa guhera ngo ntibambaye peridiyemu ngo rero ngo ndabihebye ngo ndagizeho mm. ibyo ntibibaho wowe uri umucengero mu bandi iyo urondera amahoro twebwe mirongo umunani n'umunani umunsi twandika ikete ryo guhagarika ubwicanyi bwo ku ntega amarangara kinabyibuka ni twari abantu b'abakene twari bato twari tuzi ubwenge gusumba bose nta n'amatungo twari dufise jina ifise imyaka mirongo itatu n'ine ni ukujya turafasha abategetsi bakamenya yuko amahoro ntarondegwa gusa n'abajya bagwana cyangwa abo bibaza ngo ngo nibo baserukira abandi hari aho usanga avuga ngo arabaserukira mugabo ari ukubeshya ari uguhuguza mm. abajya mu biganiro nk'abijya babwiza kuba baserukira koko abanyagihugu e, ejo bundi mu kwa gatandatu aho perezida huru Kenyatta yavuga ati harageze yuko ibihugu byacu birungika abasoda muri congo jenali nayirobi hanyuma ndarondera amakuru yose avugwa kuri icyo kibazo ndandika eh, mu kirundi apera hmm. eh, nandika itangazo mvuga nti ibyo bintu bigira bibe ni byiza cyane mugabo mu biganiro bizoba ntibazokwibagire gushyiramo abantu batigira bibukwa na rimwe kandi bafise igihagararo gikomeye mu gihugu nka kongo nje navuga reshefu kutumye bajya mm. muri congo hari abami ba kera n'ubu baracyariho kandi nibo usanga bumvigwa gusumba Finish izoshika ubona bazoyishika kombe ni bande muri kino kinjira tugezemwo hari uwo kwiyumvira gufata igihugu cigenga cikukiye akagikura ku igice akakimatika ku kindi ati umwihwezo wanyu n'uyu iyo proje iriho ntisagaseseshwa rumuri nk'uko babivuga mu kirundi eh, ibyabaye muri Sudan birashobora kubigoma mugabo ubudasa buri ubu nuko ndiko ndarabigene abakongomani ubu bavuga bati hagarika mwarabonye amasanamu atwereka nyine abasore bo muri congo ha igoma ikinshasa kisangani hose bahurumbira kuja mu gisoda ngo baje kurwanira eh, igihugu ibi bintu ni bishasha kubwanje rero kandi ni bishasha kumva ibihugu rutura bimwe bimwe Eh, ariko hagati aho deo nk'umujeopoliticien mm. kumbura umukuru w'igihugu ahamagaririye ugwaruka mm. rukagenda amase gutyo mm. burya habaye nk'ibibazo nta myimenyerezo nta biki sibyo byize ejo rukagenda kugwa gishobora kurengana gutyo icyo ni rero iyi poroje ya balkanizasiyo bavuga ndibaza uwuye bishoboka byapfuye umugore si ukuvuga yuko eh, babihebye mugabo abo abo ni bande nibyo iyo balkanizasiyo wi mugabo umengo hariho kugira ngo kugira ngo tworoshe ibintu mm. kugira ngo umwe wese tumuhe akanya ko kwiyumvira amazina dushake tuyareke ubu mm, oya nta mazina mugabo mu bantu tutatumiye mugabo uye haragezaho bategera yuko ikinyuma cyavuze kuva kera cyamaze kubitirwa habona jewe iki cya gitabo nabi ndakubwira nandi ihweza ibintu nanditse cyavuga nti ibintu jewe no bisora mu gitabo je no subira guhonyora muri kajya karere mm. cya ndavyihoza cyasohotse muri 2020 nukuvuze nti alors de vérité alors ubu ukuri harageze aho kuvugwa mm. n'ubu nyene kandi umuntu afina ku mugambi wo ukuri n'ukuri aratwononera mm. cyane kuko abantu barashaka mugabo uramuremesha yuko kumbure iyi poroje ya balkanizasiyo itagikunda um, muri iki kiringo ntishoboka mm. mugabo urugamba rw'abayishaka rurabandanye mm. ni ukubikorera ko nabyo nyine mm. ego turi ko turarangiza tukagira iminota itatu uno munsi reka dufatire muri rusange no citoyen canke no les citoyens de la communauté africaine twebwe abene gihugu bakarere mm. nigiki kumbure twokora dufatikanije nabo mwavuze twofasha abanyepolitiki batobishobora mm. kugira mbere nabamenyesha makuru barimwe hmm. iyi migwi yose kugira koko amahoro agaruke muri kano karere k'ibiyaga binini jewe ntacyo ngiziye maze imyaka icumi irenga nkorerako mvuga nti mu burundi abarundi barashoboye kuganira bigoranye mugabo byaragize icyo bishikako kugira ngo baje yarusha babanje kuja mu kajaga babanje kuja kuri Novotel babanje kuja hehe kugeraho turonka akoro darusha muri mu bihumbi bibiri mu nyuma amakungu arabyihweza avuga ati Burundi burakwiye kubera akarorero ibindi bihugu iyo message iryo jambo abarundi bene wacu benshi umengo ntibararyumva niba barayumvise naho umengo ntibarayiha umwanya wo kuyikurikiza ibikorwa uti kuki bakubwiye yuko bari bacu bari muri somaliya bari muri santarafurike baragiye muri kodiva muri hayiti no muri siri baragiyeyo hajya no kuvuga yuko hari ikintu bari bashinze ubururu hanyuma agenda ibuka muri bibiri na bingahe Eh, n'indwi n'umunani n'icyenda cyanyu mugabo kandi si twebwe tubabwira ibyo ari byo ni mwebwe mwebwe nyine ugiye kumubaza uti aha turahashyize biratugora agaca akubwira ati oya twabwiye yuko ari mwebwe muzobyironderera muzobivuga harageze naho batubwira bati ni ukubivuga mu kirundi kirazira kubivuga mu rundi rurimi rw'ikinyamahanga bakatubwira bati umunyamahanga azoza muri ibyo biganiro naho iyo birekuriwe arazokwiyaranja arondera umuntu umusigurira cyari kintu gikomeye cyane uburundi bwararose kado jintari bwabona ahandi n'ubu biracyafise ingaruka ariyo ituma ubuye eh, mwarumvise perezida macron kubera nabaye ijeneve n'ibyo nama mvuga ijeneve bararyoherwa cyane Eh, iyo babonye abantu bashwanye baza kumvikanira kuri teritwara yabo natwe turashobora kubigira aba etiyopiye bakaza ngaha abakongomane bakaza ngaha n'abanyarwanda babishatse hmm. twebwe mugabo imbere y'uko tuvuga tuti tuzubaha aho baganirira tubwiza kutangura kwimenyereza